ulug'bek hamdam muvozanat asar shu kecha va kunduzdagi siz va biz haqimizda unda xalqning turli qatlamlariga mansub va har xil sohalarda ishlaydigan qator qahramonlarni o'zida jam qilgan bitta umumiy bog' mavjud u ham bo'lsa murakkab davrimizning qaynoq nafasi o'ziga xos evrilishlari asar bosh qahramoni yusuf ana shu evrilishlarda ba'zan boy berib qo'yilgan muvozanat sari talpinib yashaydi muallifdan istiqlol bu haligacha ayrimlar istehzo bilan qaraydigan va shunday munosabatda bo'lishga behuda urinadigan quruq shior qizil yorliq emas U xalqimizning so'nggi 100 yil mobaynida erishgan eng ulkan va har qanday millat tarixida misli kam topiladigan ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, ruhiy darajasidir. Xo'sh, biz ana shu darajaga osonlikcha erishdikmi? Kechasi qo'limiz bog'liq holda ko'zimiz ilinib, tongda ozod bo'lib uyg'ondikmi? Yo'q, albatta. Eslang, ulug' ma'rifatparvar va vatanparvar Behbudiyu Fitrat, Qodiriyu Cho'lpon kabi minglab, o'n minglab mo'tabar siymolar aslida xalqimizning mana shu jabhada istiqlol yo'lida bergan ulkan qurbonlar emasmi? Tafakkur va aql gullarining kesib tashlanishi oqibatida millat immunitetiga yetkazilgan va hech qaysi mezonlar bilan o'lchab bo'lmaydigan yo'qotishlarni hech kim hisoblab ko'rganmi? yoki o'z kunimizga qaytib zamonamiz kishisining hayotiyu qalbiga nazar tashlasak qanday ekan u istiqlollik qiyossiz ne'matni birdaniga va silliqqina qabul qilib unga hech qanday talofatsiz moslashib ko'nikib ketdimi yo'q albatta romanning bosh qahramoni yusufning u ibratli taqdir yo'lidan ham tushunib olsak bo'ladiki yurtimiz mustaqillikni qo'lga kiritgan konkret bir davrda garchi qon to'kmagan esa-da omonsiz jang ayovsiz kurash zamondosh insonning o'z botinida kechdi tabiiyki yusuf ham bu kurashlarda qurbonlar berdi do'stlaridan ishidan oilasidan ko'zining oqu qorasi farzandidan judo bo'ldi lekin u o'zining asosiy e'tiqodiga xiyonat qilmadi. Unga sodiq qoldi u hayotida. Atrofida nimalar yuz bergan va berishi mumkin bo'lgan bo'lmasin, baribir insonni tutib turgan oliy qadriyat, muvozanatdan, unga erishish mashaqqatidan yuz o'girmadi. Ammo bu shunchaki muvozanat emas edi. Ushbu muvozanatning bir ildizi insonning o'zidan boshlansa, ikkinchisi muhaqqaq ravishda u yashayotgan jamiyatning bag'ridan suv ichadi. Bas, shunday ekan, istiqlol va yurt obodligi masalasi Yusuf nazarda tutgan va o'zi romanning boshidan oxirigacha intilgan ulug' muvozanatning ajralmas halqalaridir. qor yoqqandan yog'ar deraza oldida turgan bola yusufning quvonchi ichiga sig'may tipirchilar onasidan qachon tong otishini tinimsiz so'rar va halima ayaning javobidan qanoatlanmay taburetka ustiga chiqib olib quyosh chiqadigan ulug' tog' tomonga javdiragani javdiragan edi muncha oshiqmasang hali qorga ham o'yinga ham to'yasan tush pastga yiqilib mayib bo'lma koyidi odil aka anavi ulug' tog'ingizga ayting ota hadeb ushlab turavermay quyoshni qo'yib yuborsin u bo'lmaganda biz allaqachon sodiq bilan o'ynayotgan bo'lardik ota onasini kuldirgancha shirinlandi yusuf nimalar deyapsan o'g'lim tog' quyoshni to'sgani yo'q Quyosh tog'dan judayam olisdan chiqib keladi. Unga na tog', na boshqa narsa, Xudodan o'zga hech zot xalaqit qila olmaydi. Vaqt soati yetganda o'zi ko'rinadi. Tushuntirdi ota. Bo'lmasa Xudoga ayting, quyoshni qo'yib yuborsin Ha ha ha. Kuldi ota. O'g'lim, Xudo mendan so'rab ish qilmaydi. U o'ziga xon, o'ziga bek. U o'z ishini yaxshi biladi, dunyoni ham bir maromda yurgizadi. Maromni buzib bo'lmaydi, u buzilsa yer yuzida qiyomat ko'padi. Qiyomat nima? Katta bo'lganingda bilasan. Ana, tong ham yorishib qoldi. qani turinglar bolalar birlaring qor kuraysizlar boshqalaring mol hollarga qaraysizlar ketdik nonushtaga har safar halima aya bir necha patir isitar va qizib turgan non ustiga sariyog' tashlab barmoqlari kuygancha qatlariga shimitar ota va bolalar esa so'laklarini yutgancha buni kuzatib turishardi so'ng har kim o'z ulushini shirin choyga qo'shib pok pokiza tushirarkan Ona to'ymay qolishmasin deya har ehtimolga qarshi tag'in non isitmoqqa tutinardi. O'zi esa hammadan keyin hammaning ko'nglini olib bo'lgachgina non tishlardi. Bu gal u shunga ham ulgurmadi. Apil-tapil nonushtasini yeb bitirgan Yusuf qo'l qopim qani deya unga xarxasha qildi. Qorga ko'milib yotgan katta ko'chaga otilarkan, uning xayolida zavq olishdan boshqa tashvishi yo'q edi nihoyat tizzasigacha qor kechib yo'lakdan katta yo'lga chiqdi va hali iz tushmagan ko'cha qarshisida to'xtadi nahotki undan ilgari hech kim o'tmagan bo'lsa yusuf bir zumiklanib turdi momiqdek yastanib yotgan qor shu qadar go'zal buning ustiga hali teginilmagan ediki yusuf bosaymi bosmaymi deb o'ziga o'zi savol berardi nihoyat g'arch g'urch bosib yurib ketdi birozdan so'ng burilib orqasiga qaradi va yangi izni yangi yo'lni ko'rdi oldinda esa hali iz tushmagan qor uning zavqi oshgandan oshdi endi chopmoqqa boshladi bir payt o'rtog'i sodiqning uyi yoniga kelib qolganini bilib chaqira ketdi sodiq sodiq ko'cha tomonga qaragan derazadan turg'un xola mo'raladi nima deysan azonlab nima bor sodiqjon uxlayapti yusufning hafsalasi bir bo'lgandek bir zum kalovlanib turdi da so'ng yana qor kechishda davom etdi u bir chaqirim yarim chaqirim odim bosar so'ng orqasiga ochilgan yo'lga qarab endi odamlar mening izimdan yuradi deb va xayolan o'zini ko'pchilikka foydasi tegayapti hisoblab zavqlanardi shu payt yusufning quloqlariga qorning g'arch g'urchlari orasidan motor tovushi ham kirdi o'girilib uzoqdan chiroqlarni yoqqancha sekin g'ildirab kelayotgan avtobusni ko'rdi unga bir dam tikilib turarkan avtobusning o'zi solgan yo'ldan yurayotganini ko'rib quvonchdan sakrab yubordi avtobus tobora yaqinlashib signal berdi yusuf hushiga kelib o'zini chetga oldi va sarosima ichida qoldi haydovchi ko'rsatkich barmog'ini havoda o'ynatib ha senimi degandek yengil popsa ham qilib qo'ydi bularning hammasi bir pasda xuddi ko'z ochib yumguncha fursatda yuz berdi yusuf avtobusning orqasidan qorning tilimlab tashlangan bag'riga mo'ltirabgina qararkan nima qilarini bilmasdi oldinga yuray desa yo'q, zavqi qolmagandi hammasini avtobus barbod qilgan bir emas ikkita yo'l solgan yaslanib yotgan bitta ham iz tushmagan muhtasham qor ostida yotgan tekislikni chavaqlab tashlaganda muhammadjon aka anchadan buyon yolg'iz yashaydi Boshidan ko'p tarixlar kechdi, lekin ularning hammasi o'tdi ketdi. Endi u o'z xayollari bilan tanho, yakkama-yakka qolgan. Shundanmi, qarilik alomatimi ishqilib, keyingi vaqtlar tez-tez yuragi sanchib, ko'ngli bezovta bo'ladi. Telefon qilishi bilan shundoq ikki chaqirim narida joylashgan kasalxonadan g'iz etib kelgan tez yordam mashinasi he yo'q, be yo'q o'zi bilan olib ketadi. keyin kasalxonada 10-15 kun yotib oladi. Bugun ham ana shunday bo'ldi. Mana endi shiftga qarab yana o'sha qadrdon do'sti. Adoqsiz xayollar ummonida yelkanlarni ochib olgan eski kemasida suzib boryapti. Bir mahal eshik taqillab ostonada jiyani Halimaya ko'rindi. Assalomu alaykum tog'a, mumkinmi? va alaykum assalom jiyanim kel muhammadjon aka boshini ko'tarib so'rashdi kechirasan o'rnimdan turolmayman hech qisi yo'q tog'a turmang mayli halima aya qo'lidagi ovqatni karavot yonidagi tomba ustiga qo'yar ekan orqasidan liqqa etib bir bola chiqib keldi assalomu alaykum tog'a Ha, shayton, senmisan? Yana meni qo'rqitmoqchi bo'psan-da. Muhammadjon aka chopib kelgan jiyanning boshini tutib, xiyol ekkancha bag'riga bosdi. Qalaysan, haliyam qo'y boqib yuribsanmi? Hmm. Bola boshini tog'asining ko'kragidan olib javob berdi. Otam mashina oldi, zo'r yangilikdan xabar bergani uchun yuzi ko'pchigan xamirdek yoyilib ketdi hali shunaqami muhammadjon aka bolaning quvonchiga mos ohangda hayratlangan bo'ldi so'ng oldiga taburetkaga omonatgina cho'kkan va o'ziga xavotir bilan tikilib tog'asini yiqitib bu yerga yotqizib qo'ygan savil yurak dardining salmog'ini chamalab ko'rmoqchidek bo'layotgan halima ayaga qarab qulluq bo'lsin dedi qulluq ha necha yildan beri olaman deb pul jamg'arib yuruvdi axiyri nasib qilgan ekan kuni kecha andijon bozoridan olib kelishdi lekin sen shayton muhammadjon aka endi bolaga yuzini burib ko'rsatkich barmog'ini havoda o'ynatgancha dedi otangga yaxshilab aytib qo'y tog'am tayinladi de agar senlani mana shunday qo'y boqtirib yuraversa toshkentlarda o'qitmasa bir kun borib olgan mashinasiga o't qo'yib kelaman ha nimaga endi otam o'zi zo'rg'a oldiku mashinasini qo'rqib ketdi bola muhammadjon aka bilan halima aya kulishdi ovqat qo'yib beraymi mastava solib keluvdim a so'radi halima aya a jiyanim hech ishtaham bo'lmayapti tura tursin balki keyinroq icharman tog'a bedanalaringizga yana anya xola qarab qoldimi ha boshqa kim ham qarardi sog' bo'lsin yaxshiyamki shu bor ekan yo'qsa Bechora qushlarning holi nima kechardi, bilmadim. Tog'a, bilaman, bu mening ishim emas. Halima aya chaynaldi. Gapiraver jiyanim, hech tortinmi? Dalda berdi Muhammadjon aka. Bu mening ishim masu barbar Mastura ayam bilan yarashsangiz yaxshi bo'lardi-da. Nega axir? muhammadjon aka so'rashga so'radiyu bu mavzuda gaplashishni xushlamaganidan yuzini chetga burdi halima aya bunga e'tibor qilmadi ayolda ko'nglida o'ylab yurganlarni tiliga ko'chirdi qo'ydi qarib qolgan bo'lsangiz shaharda hayhotdek hovlida bir o'zingiz turasiz biz qarindoshlaringiz bo'lsa uzoqdagi qishloqda yashasak bunaqa og'rib qolganingizda har doim ham yoningizda bo'la olmasak qaniydi endi tog'a o'zingiz ham issiq tanangizga mundoq o'ylab qarang axir bolalaringiz kap katta bo'lib qolgan topolmon tutolmon bo'lsa qarashib turishar er xotin bir birlaringga suyanib yurarmidinglar deymanda halima aya aytadiganini aytib bo'lganda shuning uchun ham endi xiyol asabiylashib yengining uchini barmoqlari bilan tez tez o'ynagancha javob kutardi muhammadjon aka uzoq sukut saqladi bu orada bola halima ayaning biqinini ketaylik deya turtayverib naq teshib yubordi yusuf muhammadjon aka boyadan beri o'ziga bildirmaslikka tirishib onasiga tixirlik qilayotgan bolaning ismini tutdi sen tashqariga chiqib tur jiyanim ayangni tez qo'yvoraman orqangdan boradi xo'pmi qol toychog'im xayr qo'yning ketidan yuravermay o'qigin bolam bolakay tog'asi bilan xayrlashib palatadan chiqishga chiqdiyu eshikning oldida turaverdi uzoq ketishga qo'rqdi yo'qolib qolaman deb o'yladi o'zi bu uzun koridorning qaysi tomonidan kelganini ham bila olmadi yaxshi yopilmaydigan eshikdan esa ayasi bilan tog'asining suhbatlari unga aniq tiniq eshitilib turardi halima aziz jiyanim aytganlaringning hammasi to'g'ri bitta xatosi bo'lsa o'lay agar bolalarim katta bo'lib qatorga kirib ishlab yurganiyam masturaning men kabi uyda yolg'iz o'tirganiyam mening kasal bo'lib bir dastyorga qarovchiga muhtoj bo'lib qolganim ham to'g'ri lekin gapingga kirishning hech iloji yo'q Bo'ynimga sirtmoq solsalar ham, qaytib o'sha alvasti bilan birga yashashga rozi bo'lmayman. Ko'nglim qolib ketgan, tushunasanmi? Qarib qolgan bo'lsam, hech hisi yo'q. Mana Anya mendan yoshi katta. U ham yolg'iz. Uning ham qizi Rossiyaga turmushga chiqib ketib qolgan. Kel desa ham bu yo'q deydi. Shu yerda tug'ildim. shu yerda yashadim shu yerda o'laman deydi qurmag'ur u ham bir kunini ko'rib yuribdi men ham shunday dumalab sumalab bo'lsayam amallayapman bir kun shunaqa bir yiqilamanu boshqa turmayman ungacha eplanaman qo'rqma jiyanim ammo masturani boshqa tilingga olma opa singillaringga qolgan qarindoshlarga ham ayt agar oldimda masturadan gap ochadigan bo'lsa kelishmay qo'ya qolishsin kasalligimda yo'qlamadi deb xafayam bo'lmayman ko'nglim qolgan masturadan jiyanim ko'nglim yusuf buvisiga ergashib shundoq ham tog'asinikiga tez tez kelib turardi tog'asi kasalxonaga tushganidan so'ng esa yanayam ko'p qatnaydigan dangal gapiradigan hazil mutoyibani sevadigan g'alati tabiatli bir o'zi yashaydigan qishloqdagi odamlarning hech biriga o'xshamaydigan sirli qarindoshiga nisbatan ko'nglida allaqanday iliqlik paydo bo'ldi to'g'rida muhammadjon aka yusuf uchun o'zga sayyoradan tashrif buyurgan antiqa nusxadek gap kattakon hovlida bir o'zi yashaydi o'zi uy supurib o'zi ovqat qilib o'zi kir yuvadi bu hali asosiysi emas yusufning xayolini tog'asi hovlisidagi bog' va unda har bir daraxt shoxiga ilingan qush kataklariyu bedana qovoqlari mahliyo etib qo'ygandi ajabo u qayerga kelib qoldi o'zi bunaqasi butun rovotni aylanib chiqsang ham topilmaydi tog' saylidan so'ng tog'asining uyiga borish Yusuf uchun chinakam bayramga aylandi qoldi. Qo'y boqishdan zerikkan paytlari u buvisining oldiga kelib xarxasha qilardi. "Buva, buva, jon buvijon Ha, yana tog'aynikigami?" derdi buvisi ham o'g'lining dardini darrov tushunib. "Ertani kutaylik, issiq non yopaylik." tog'ang yaxshi ko'rgan biror ovqatni qilaylik keyin boramiz oradan yillar o'tib yusuf sakkizinchi sinfga chiqdi endi u onasi tugib bergan to'rtta oshqovoq yoki ko'katli somsani ko'tarib ham o'zi avtobusga o'tirib shaharga tushib yo'l yo'lakay to'rt six kabobni ikkita non orasiga qo'yib ham tog'asining eshigini qoqib kelaveradigan bo'ldi ana shunda yusufning tog'asi bilan yakkama yakka uzoq va maroqli suhbatlari boshlangandi muhammadjon aka tarixchi edi uzoq yillar maktab texnikum va hatto viloyat institutlarida tarixdan dars bergan keyin esa uni partiya ishiga jalb etishganda taqdiri butunlay o'zga o'zganga burilib ketgan zamon bir aylanib ulgurmay kattakon rahbar bo'lgan qo'ygan. Keyin uning ham dabdabali, ham sharafsiz hayoti boshlangan. Buning nima ekanini 15 yoshli Yusuf hali bilmaydi, lekin tog'asi shunday deganini haligacha aniq-tiniq eslaydi. Keyin haqirgina marhamat rayonini boshqa imkonlari oshib toshib yotgan guldiragan qo'shni rayonga qo'shib yuborishlariga qarshi chiqqani uchun ayirmachilikda ayblanib 10 yilga kesilib ketgan ekan. Ammo oradan 2 yilcha fursat o'tar o'tmas ikki rayonning boshini qovushtirish yaxshi natijalarga olib kelmay, yana avvalgi holiga qaytarishadi. Har biri alohida-alohida rayon bo'ladi qoladi. Shundan keyin 1-2 oy o'tar o'tmay af tegib muhammadjon aka qamoqdan chiqib keladi ammo qamalgan urilgan degan nom tavqilanatdek uning keyingi taqdiriga yopishadi qoladi o'zi xohlagan va oldin ishlagan joylarga hatto maktabga o'qituvchilik lavozimiga ham olishmaydi nima emish kesilgan odam yosh avlodning sotsialistik ruhda tarbiyalashda qatnashmasligi kerakmish aylanib aylanib axiyri zo'r g'alatdan rayondagi qushlar maktabiga ishga kiradi har tugul qamalgan odam mafkuraviy ta'sir o'tkaza olmaydigan qushlar bor ekan yaxshiyam bor ekanki muhammadjon aka nafaqaga chiqib ketguncha o'sha yerda g'imirlab yurdi ha ha urilib ketgan kishiga odamlar berolmagan mehrni qushlar berdi odamlar ko'rsatolmagan g'amxo'rlikni parrandalar ko'rsatdi shu shu muhammadjon aka qushlarni sevib qoldi nafaqaga chiqqandan keyin ham ulardan ayrilmadi bir o'zi go'ristonni sukunatini eslatadigan hovlisiga bitta bitta qilib bedana kaklik kanareyka va hokazo o'nlab xil qushlarni keltira boshladi hash pash deguncha esa hovlida bironta qush qafasi ilinmagan daraxt qolmadi shu tariqa Qushlar uning ermagiga, ermagi nimasi? Hayotining, tirikligining mazmun mohiyatiga aylandi. Faqat keyingi yillarda tez-tez kasal bo'lib yotib qolgani sababdan qushlar sonini keskin kamaytirib, 20 yaqinini olib qoldi-da, boshqasini o'zi ishlagan qushlar maktabiga in'om etib yuborishga majbur bo'ldi. Umuman olganda, Muhammadjon aka mana endi qachonki belidan quvvati ko'zidan nuri ketganda hayotning nima ekanligini odamzod bu dunyoga nima uchun kelib ketish sabablarini oz moz tushungandek bo'lyapti chunki ayni qarigan chog'dagina bunday imkonga ko'ngil holiga erishdida Hayhotdek hovlida tutqunlikdagi bedana yo'qakliklardan tortib, erkin uchib yurgan bulbullargacha bir-biriga gal bermay, chaqchaqlab turgan bog'ning etagidagi soya salqinda, ostidan shildirab suv oqib yotgan eski kravatda yonboshlab, achchiq ko'k choydan ho'plagancha o'z o'tmishiga mushohada nigohini qadagan Muhammadjon akaning endi yo'qotadigan, qo'rqadigan narsasi yo'q. u hayotdan oladiganini olib, beradiganini berib bo'lgan hisob. Endi hech kim daxl qila olmaydigan, hech qanday manfaat zug'um o'tkaza olmaydigan latif olam o'z xayollari bilan yakkama-yakka, yuzma-yuz turibdi u. Faqat ikki kunning birida holidan xabar olib turadigan o'g'il qizlari yu rovotlik qarindoshlari hamda qo'shni Anya xolani hisobga olmaganda, boshqa hech kim bilan tuzukroq gaplashmaydi ham. Gaplashganda nima? Biror narsa o'zgarib qolarmidi? Aslida u butun umr ana o'sha begonalar bilan valaqlashib kelmadimi? Nihoyasida topgani mana yolg'izlik, so'nggi bo'lmagan dardli xayollar, ezgin og'riqli o'ylar. Eh, yolg'on hayot yolg'on kechgan umr tashqaridan xayol ichra sokin o'tirgandek ko'ringan muhammadjon aka kutilmaganda qo'lidagi piyolasini choy poyi bilan ko'tarib yerga urdi piyola chil parchin bo'lib chor tomonga tirqiradi o'zi bo'lsa o'rnidan turib ketdi qo'lni orqasiga qo'yib olib kravat yonida xuddi auditoriyada dars berayotgan muallimdek dam u yoqdan bu yoqqa shiddat bilan borib kelar dam to'xtab o'siq qoshlarini chimirar asabiylashar so'ng izlaganini topgandek tag'in yo'rg'alab ketar edi uning butun xatti harakati talabalar qarshisidagi o'qituvchinikini esga tushirar faqat birgina farqi endi talabalar yo'q endi o'qituvchi ham tinglovchi ham muhammadjon akaning o'zi edi choshgoh payti yusuf onasi bilan turli yeguliklar ko'tarib tog'asining uyiga kelishdi har galgidek yusuf yog'ochdan o'yib ishlangan bejirim naqshinkor darvozadan kirar kirmas muhammadjon tog'a deya chaqirishga tushdi biroq har safar yangraydigan shu yerdaman kiraveringlar degan sado yo'q edi bugun balki tashqariga chiqqandir yoki tag'in og'rib qolib kasalxonaga tushgandir deya bir birlariga savol berib ona bola avval ochiq turgan uy xonalariga bir bir bosh suqib chiqdilar keyin navbat hovliga yetganda muhammadjon akani bog' etagidagi krovat yonida tuproqqa belangancha yuztuban yotgan holda topishdi u qiynalib arang nafas olar yuzlari ko'karib ko'z soqqalari g'alati tarzda o'zgarib ketgandi o'ng qo'li bilan chap ko'ksini g'ijimlab bo'g'ri qardi. Shubha yo'qki, bu galdagi yurak xuruji edi. Ona bola chopib kelib, tog'aning boshini tuproqdan uzdilar. Nima bo'ldi, tog'a? Yurakmi? Dovdirab qolgan Halima aya durustdan nima tadbir ko'rishni bilmay tutildi. Yusuf, o'g'lim chop, qo'shnilarga ayt, doktor chaqirsin. Yusuf to'g'ri devor miyon qo'shni Anya xolanikiga chopdi. xola binoyidek o'zbekcha gapirarkan skoriyni chaqiraman tashvishlanma dedi u shoshib raqam terarkan shunday qilib muhammadjon akani yana qadrdon palataga joylashdi tavba deb o'ylanardi u ikkinchi infarktdan sal pal o'ziga kelgan kezi bir oyog'im uyda boshqasi kasalxonada bo'lib qoldi-yu omonatni topshiradigan vaqt yaqinlashganga o'xshaydi xo'sh odatda bunday paytlarda nima qilinardi vasiyatmi dunyo bilan hisob kitob uni bunga buni unga degandek bozorlik so'nggi bozorlik xo'sh menda vasiyat qiladigan nima bor o'zi shu bir hovli bog' va qushlar ha domda ham bitta uy bor edi balki biroz shoshilayotgandirman axir infarktdan keyin 15-20 yil umr ko'rgan odamlar haqida yozishyapti-yu shunday deb o'ylardi-yu lekin muhammadjon akaning ko'ngli negadir g'ash u nimanidir tushuniksiz kimningdir yaqinlashib kelayotganini sezgan simon bezovta edi nima bo'lgandayam hozirlik ko'rib qo'yish kech qolgandan yaxshiroq. Nihoyat bir to'xtamga kelgandik. Yengil xo'rsinib qo'ydi Muhammadjon aka yotgan ko'ya Kasalxonadan chiqqan Muhammadjon akaning birinchi ishi qon qarindoshlarini bir dasturxon atrofida jamlash bo'ldi. Shunday qildi ham. Garchi har bir oilaning boshi taklif etilgan bo'lsa ham, taqdir uni aqrobadan qismagan ekan kattakon mehmonxona liq to'ldi taomilga ko'ra allamahalgacha yeyildi ichildi askiyalashildi nihoyat gangur gungur qilib o'tirgan davrani baland ovoz bilan muhammadjon aka o'ziga jalb qildi endi sizlarga bir ko'nglimni to'kib solsam azizlarim muhammadjon aka gapga juda chechan notiq odam edi uzoq yillar davomidagi o'qituvchilik rahbarlik lavozimlari xonida ota buvasidan o'tgan biyronligi bor bu odamni haqiqatdan ham bulbul go'yo qilib yuborganda binobarin qayerda bo'lmasin muhammadjon akaki so'zga og'iz ochdimi qolganlar mum tishlagandek jim bo'lishardi-da, butun vujudlari quloqqa aylanib tinglashardi. Shu sifati bois u qamoqda o'tirganda ham ko'p aziyat chekmadi. Mahbuslar Muhammadjon akani o'qituvchi qilib to'rga ko'tarishdi. Hayot va tarixdan qiziq ibratli hikoyalar ayttirishdi. Og'ir mehnatlarga qo'lni urdirishmadi. Avaylashdi, asrashdi. Hatto shundoq odamni nimaga qamadinglar deb nazoratchilarga yomon qaragan mahbuslar ham topildi. Bilasizlar, avvallari ham har xil sabablarga ko'ra sizlar bilan mana shu hovlida ko'p bor to'planganmiz. Suhbatlashganmiz, otamlashganmiz. Endi bundoq do'ppini olib qo'yib, o'ylab qarasam, umrning eng go'zal onlari, hayotning eng shirin, esda qoladigan aziz damlari o'sha chog'lar ekan. Xo'p, mayli men didiyo qilmoqchi emasman nima bo'lsa hammasi bo'lib o'tdi xudoga shukur deyman kechagi kungi ham bugungisiga ham lekin bu gal men sizlarni boshqa bir masala bois to'plamadim ehtimol yana to'planarmiz ehtimol bu oxirgisi bo'lar nima deyapsiz muhammadjon yaxshi niyat qilgan yaxshi Tobingiz qochgani uchun shunaqa deyapsizmi? Parvo qilmang, hozir soppa-sog' odamning o'zi bor ekanmi? Hali ko'p ko'rishamiz. Muhammadjon akaga tengqur ikki uch qarindosh luqma tashladi. Men sizlarni yaxshi tushunaman. Tashabbusni yana o'z qo'liga oldi notiq Odam har qanday vaziyatda ham yaxshilikni o'ylashi, yaxshilik qilishi lozim. To'g'ri, qo'shilaman. Ammo endi sizlar ham meni tushunishga harakat qilib ko'ringlar. Hammalaringiz ko'rib, bilib, eshitib turibsizlar. Ne vaqtdan beri yurakning mazasi yo'qroq. Muhammadjon aka yana e'tiroz bildirish uchun og'iz juftlamoqchi bo'lgan boyagi mehribon qarindoshlarini gapirmang degandek qo'l ishorati bilan shashtidan qaytardi da davom qildi kishi qachon ketishini bilmas ekan lekin shunday bo'lsa ham bir ikki ishora bo'ladi chog'i faqat buni bilgan biladi bilmagan yo'q odam agar esli hushli bo'lsa vaqtida yo'l hozirligini ko'rib qoladi men ham o'zimni ana shu esli hushlilar orasida ko'rishni istayman kuldi muhammadjon aka boshqalarning yuzida ham tabassum uyg'otdi. bilasizlar andijon shahrida uch xonali domim bu yer marhamatda esa manavi joy va anavi notiq o'z odaticha ko'rsatkich barmog'i bilan bog' tomonni ko'rsatdi umuman u hamisha nutqini yuz mimikalari qo'l va hatto gavdaning harakatlari ila boyitib ta'sirlilik darajasini oshirib yuradiganlar xilidan edi kattakon bog'im bor ha endi shunga yarasha o'g'il qizlaringiz borda muhammadjon luqma tashladi uch o'g'il va ikki qizning tog'asi ya'ni xotinining katta og'asi azam aka buning o'ylab o'tiradigan joyi yo'q to'g'rimi qarindoshlar u peshonasini tirishtirib xiyol asabiylashgan ko'yi o'tirgan o'ttiz o'ttiz besh chog'li asosan erkaklardan tashkil topgan davraga qaradi azamjon men so'zimni oxiriga yetkazay keyin siz ham o'z dilingizdagini aytasiz albatta yana so'zda davom etdi muhammadjon aka xudoga shukur o'g'il qizlarimning hammasi uyli joyli o'zlaridan tinib tinchib yurishibdi bunda o'ylaymanki mening xizmatimni ham unutmassizlar a azamjon azam aka bilinar bilinar qizarib o'tirgan o'rnidan bir qimirlab olgancha yana nimadir demoqchi bo'luvdi muhammadjon aka keyin degandek qo'l ishorasini qildi bilaman hammasini bilaman Bunday paytda mol-mulk odatda farzandlarga qoladi. Men ham ularni xafa qilmoqchi emasman. Otaman axir. Mas'uliyatni unutganim yo'q. Azam aka, Muhammadjon, mana endi o'zingga kelyapsan degandek, boyatdan beri u yoq bu yoqda olma terib yurgan ko'zlarini notiqqa qaratdi.